Uzvišeni gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Večeras, draga braćo i cijene sestre, nakon Allahu i Tebareke ve ta'ala imena El Hayy, El Qayyum, govorit ćemo od dva nova Allahova Tebareke Vetala imena, dva nova za nas ovdje da ispominjemo, Allah subhanahu wa ta'ala se je davno opisao ovim, uzvišenim, veličanstvenim i velikim imenima. Međutim, večerašnja imena koja ćemo spomenuti, o kojima ćemo govoriti, e, vezana su za Allahovo Tebare Kevetala ime El Ilah i Allah. Naime, večeras govorimo o dva velika imena El Wahid, El Ehad El Wahid, El Ehad U prijevodu značenja jedan jedini. Jedan jedini. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala je jedan u svom zatu, veličanstvenom biću, u svojim savršenim osobinama, ništa nije kao on, niti njemu nešto sliči. Odnosno Allah subhanahu wa ta'ala jedini stvoritelj, jedini gospodar, jedini koji upravlja svim i Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio onako kako je on subhanahu wa ta'ala htio. Što znači da niko nije učestvovao sa Allahom u njegovoj odredbi u njegovoj odluci. Da je on subhanahu wa ta'ala jedan jedini, da ortaka nema, da saučesnika nema, da nema nekoga ko se može oduprijeti njegovoj tebare keve ta'ala veličanstvenoj odluci. E sad zamislite, da on tebare ve ta'ala koji je el ilah, el Allah, odnosno el wahid, el ehad, se opisao svim ovim lijepim imenima koje smo do sada navodili, koje smo do sada spominjali, a ako boda koje ćemo i e, navesti inšala za te barek i etala pomoć ako nas poživi na ovom mjestu. Sva ona imena kojima se on subhanu opisao, a koja su utvrđena Kur'anom i sunnetom, koje su znači prije nas pobrojali učenjaci ehli sunneta ol džemata. U je arapskom jeziku, svi znate, ehad, vahid. Ko zna brojati na arapskom? Kako se počinje brojati? Vahid. Zašto nije ehad? <laughs> znači u arapskom jeziku oba dvije riječi ukazuju na jednog. Jedan. Međutim, postoji razlika između dva izraza, odnosno E, kada se pogleda kako se koristi jedan izraz i kako se koristi drugi izraz u arapskom jeziku i mi ćemo neke e, razlike navesti. Međutim, nama je bitno na početku da shvatimo da je gospodar uzvišeni Allah, el ilah, el ehad, el wahid. Što znači da danas u ovom mjesecu, u kojem smo mi danas mjesecu, 12. mjesecu, u kojem mnogi koji nisu muslimani obilježavaju šta? Ne novu godinu samo. Znači, da je tema jako bitna da se shvati da se razumije. Da oni koji nisu muslimani, koji ne potvrđuju Allahu vahdanijet, a mi raz govorimo o Allahom subhanahu wa ta'ala vahdanijet. Da Allah dželle večeras znači iz onih riječi El Ilah, mi smo pojasnili prvom, znači to je bilo prvo ime koje smo mi, sa kojim smo otpočeli. El Ilah i Allaho ime Allah. Večeras sa kobolja govorimo, znači Ehad, Vahid, e, su jako, znači, bitno za nas muslimane, da shvatimo, da razumijemo našu akidu, koji nas uči Allah u svojoj knjizi, na jeziku poslanika Muhammed alihi salatu wasalam, da nema drugog Boga pored Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Allah dželevala čist od svih osobina manjkavosti. A jedna od osobina manjkavosti jeste da mu se pripisuje dijete na, na koji je čist i uzvišen od takvi, takvi tvrdnji. Tako da ćemo vidjeti ko se sve suprostavlja akidi, ispravnom vjerovanju, ispravnom dvahidu. Allahovoj jednoći kojoj nas podučava Islam, koja je vjera od Allaha dželle jedina priznata vjera od našeg gospodara subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kako je jedan u svom zatu, u svom biću, jedan je u svojim savršenim osobinama. Znači njegovim osobinama te bareke ve ta'ala ništa ne sliči. Ni tima nešto što bi moglo sličiti Allahu žele vala savršenim osobinama. S tim da su njegove osobine kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao od uvijek i zauvijek nisu nastale prilikom stvaranja. A znači Allah Đelevala se nije opisao da on Halik, El Bari, El Musawir onoga trenutka kada je on stvorio, kada je to učinio da postoji u svijetu postojanja, niti kada je oblik dao takvim stvarima. Nego su te osobine bile od uvijek. On je prvi i posljednji u svom zlatu i svojim savršenim osobinama što možemo shvatiti pogrešno učenje Mu'tazila koji kažu da su te osobine nastale i opisi onoga trenutka kada je Allah nešto od toga učinio, nešto od toga stvorio od njegovi, od njegovih svojstava radnji savršenih znači i subhanahu wa ta'ala dijela. Kada pogledamo kako su, znači oni koji poznaju arapski jezik, učenjaci arapskog jezika, e, pokušali da nađu neke od razlika između ehad i vahid u arapskom jeziku, pa su kazali da riječ ehad je sveobuhvatnija od riječi vahid. Razumijete, sveobuhvatnija, veće značenja od riječi vahid. A isto tako, svaki vahid potpada gdje? Pod riječ ehad, dok riječ ehad ne može potpasti pod riječ vahid. To je jedna od razlika. Druga razlika. El vahid ukazuje na zat, na biće. Samo ukazuje na to. Znači da je jedan po zatu, u zatu, u biću, dok ehad obuhvata i jedno i drugo. Obuhvata i zat, biće, bit i obuhvata svojstva tog zata. I zato Allah ala, kako kažu učenjaci, je došao sa riječima kul huvallahu ehad. Reci, on Allah je jedan. On Allah je jedan u čemu? U svom zatu, svom savršenom biću, a isto tako u savršenim svojstvima. Nema znači nekoga ko je sličan, ko je sličan njemu, niti je neko poput Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači vidimo znači jednu od razlika koje su naveli, koje su naveli arapskog jezika. Zatim riječ vahid i ehad imaju druga značenja i druge, druge razlike. Prije svega ehad kažu da ima neke specifičnosti u, e, kada se znači, koristi u arapskom jeziku. Pa se ima znači, običaj kazati lejse fidari ehad. U kući nema nikoga. Ova negacija, znači ovako kada kažeš da u kući nema nikoga ili kad kažeš lejse se fidari, vahid. Jedno od ovih značenja, znači vahid, kada kažeš da u kući nema nikoga, obuhvata da si negirao da postoji neko u kući i od životinja i od ljudi. Dok ehad obuhvata samo znači sinove, Ademove, u smislu da u kući nema niko od, od ljudi, od ljudi. Vidimo znači na način ovaj kada se koristi, kada se koristi da ima razlike. Ima razlike kada, e, kada potvrđujemo potvrdno, znači kada negiramo. U Araskom se kaže isto tako Re'eitu ređulen vahiden. Vidio sam jednog čovjeka. A kada negiraš, ma re'eitu ehaden. Nisam vidio nikoga. Koristi se ehad, a u potvrdnom se koristi vahid. Vidimo znači da ima razlike puno u onima koji promisle o izrazima i značenju jedne, jedne i druge riječi. Zatim kažu učenjaci da riječ ehad ima množinu. Znači riječ ehad može doći u množini dok riječ vahid nema množine, nema vahidun. Ne kaže se. Ahad vam je poznata znači e, podjela hadisa da imaju mutavatri, imaju ahad hadis koji prenosi po jedan ravija i koristi se množina ahad. Zatim druga množina ahadun isto tako znači se koristi za riječ ahad dok za vahid nema znači, nema množine. Zatim u arapskom jeziku u tablici dijeljenja, odnosno množenja, sabiranja i oduzimanja koristi se riječ koja? Kada brojiš. Vahid isnein salas. Ne kažeš ehad isnein salas. Kada množiš isto tako koristiš riječ vahid. A ehad se ne koristi. Tako da su to od nekih razlika koje koje su naveli, a postoje i druge znači razlike koje mi nećemo, nećemo navoditi. <clears throat> Koliko se puta spominju ova veličanstvena Allahova te bareke imena u Kur'anu? Prije svega vahid se spominje više ili manje od ehad. Što misliš? Znači, koje se više ime spominje? Vahid ili ehad? Što misliš, Ahi? Ehad. Allahovo ime Ehad se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu i svi znate na kojem mjestu. Dok Allahovo ime Vahid se spominje 22 mjesta u Kur'anu. Na 22 mjesta u Kur'anu. Prije svega u suri, znači u sura Bekara, u 163. gdje Allah Đelšanu kaže, pogledajte uvijek kada Allah Đelšanu se obraća i kada se opisuje tim menima, znači ima potvrdno značenje, ima negaciju. Allah Đelšanu kaže, wa ilahukum Ilahu vahid. Vaš Bog, vaš istinski Bog je jedan Bog. Jedan Bog, Allahu Vaš istinski Bog koji se obožava i koji je zaslužan da bude obožavan je samo jedan, jedan Bog. Pa zatim kaže La ilaha illahu arrahmanur rahim. I nema drugog istinskog Boga pored njega, a on je milostivi i samilosni. Allahu A mi kažemo, znači, kada shvatimo i razumijemo ovo značenje ovih velike Allahovi Tebare Kevetara imena, shvatit ćemo i zabludu svih oni koji su na stramputici. Svi oni koji nisu na istini. Svi oni koji nisu na putu, na putu za kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, na putu kojeg mi tražimo u našim dovama svakodnevno kada učimo, kada učimo ajete i sure Fatihe. Ihdina sirata mustaqim. To je pravi put da shvatiš da je tvoj gospodar jedan jedini istinski gospodar i da nema zablude i da nema riječi koji izazivaju srđbu kod Allaha subhanahu wa ta'ala a zabluda da kažeš da je jedan od trojice da je jedan od trojice nema nego je Allah dželevala jedan jedini istinski gospodar zatim Allah dželešanu kaže u suri Rad u 16. ajetu Kulillahu haliku kulli še'in wa vahidul qahhar i reci on Allah je stvoritelj svega. Znači ovdje se vraća da je Allah dželevala stvoritelj svega, pa se opisuje vahual kahar i on je jedini, jedini. I onaj koji je pokoritelj svega. Sve mu se pokorava, milom ili silom. A ovdje vahidul kahar će isto tako doći ako se sjećate onih tumačenja iz Allahovi uzvišenih imena Malik, Malik, Malik za sudji dan koji, koja su vezana. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Safat u četvrtom i petom ajetu Inna ilahekum levahid Zaista je vaš gospodar jedan gospodar. Jedan Bog koji se obožava. Zatim kaže Allah Đelešanu, Rabbu semavati val ard, koji je gospodar nebesa i zemlje. Pa ćemo vidjeti iz definicije i pojašnjenja Ibn Kesira da kaže zbog čega je on zaslužan da bude obožavan upravo zbog toga što je gospodar i nebesa i nebesa i zemlje. Vama bejnehuma wa rabbul mešarik i onaj koji je gospodar svega onoga između nebesa i zemlje i gospodar istoka. Množina došla, mešarik, istoka. Niko ne zna, samo Allah dželevala. Koliko je stvorio? Koliko planeta postoji? Koliko su ljudi danas dostigli svojim e, skučenim i određenim znanjem i razumom da pojme neke stvari, a koliko je ostalo u gajbu nepoznato. Svega toga je gospodar stvoritelj. Ne da čovjek samo pomisli, mene je stvorio i ovo što me okružuje, što vidi. bibi koliko je stvari koje ne vidiš, koliko je stvari koje su udaljene, daleko od nas, ali čvrsto vjerujemo da je jedini stvoritelj svega toga Allah dželdeva ala. Zatim u suri Mu'min u 16. ajetu Allah Đelešanu kaže Jeume hum barizun i tog dana će se svi oni barizun pojaviti pred Allahom dželdeva ala. To je dan mahšera, dan okupljanja, dan sakupljanja, dan kada se svi vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. I poricatelji i oni koji su ga istinski obožavali onako kako je on te bareke ve ta'ala naredio. Limen il mulku Kome je danas istinska vlast pripada? Ko je danas gospodar? Danas Allah vala je Halim, Rahim, Afu, gafur, gafir, oprašta, prelazi, iz blagosti pruža ljudima mogućnosti da žive i da tvrde i potvrđuju šta god hoće. Dao im slobodu volje i slobodu izbora. Na sudnjem danu Habibi, kada bude, po, znači Allah dželevala opitao kome istinska vlast danas pripada, a svi će se pojaviti, svi će biti, nema toga ko će, ko će odgovoriti. Nema toga. U drugom značenju, kada svota je nebesa i zemlju, kada usmrti stanovnike nebesa i zemlje, kada ne, ne bude posijao niko, čak ni Melek Džibril, ni Melek Mekail, Israfil, nosioci Arša, najdobranije Allahovi Đelevala Meleci, svi će biti usmrćeni. Ostaće on jedini gospodar Subhanahu wa ta'ala, gdje će kazati Lillahi luvahidil Jedina danas vlast pripada jedino uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala koji je pokoritelj svega. Tad je Allah Đelevala pokorio sve. Svojom moći, svojim savršenstvom, sve je usvrtio. Niko nema da odgovori Habibi tog dana. Danas ljudi se mogu uzdizati, danas ljudi mogu nešto tvrti, nešto negirati, nešto potvrđivati. Može stati u odbranu i zalima i onome kome se znači nepravda čini, ali toga dana Habibi nema više izbora. Tog dana čekaš presudu wa emr. Tog dana kad se uzvišeni gospodar približi i spusti stvorenjima. Kada sve bude riješeno, tada će biti ljudi sretni i nesretni. Sretni koji će uživati vječnu sreću i užitke i oni nesretni koji će da proklinju dan rođenja. Dan rođenja. Dan svog boravka ili trenutke svog boravka na ovom svijetu. Tog dana će te sjeti se insan šta je činio. A kako će njegovo sjećanje tog dana biti, kaže Allah Đelešanu. U komentaru tog ajeta navodi se predaja poslanika sallallahu alihi veseleme koja je vjerodostojna da čovjek kada bi pao na seždu od trenutka majke, znači kada ga rodi, od trenutka kada ga je majka rodila i kada se pojavio na ovom svijetu, da je pao na seždu i da je bio na seždi, sve do trenutka njegove smrti, Tog dana kada se ljudi sjete i prisjete bi džehennem, kada džehennem se pojavi, kada vide 70.000 povodaca, svi 70.000 povodaca, 70.000 snaži meleka koji će ga tegliti, on će se prisjetiti, a vi svi stanja, svi zbivanja što je radio, kaže poslanik i taj čovjek koji bi bio na steži čita svoj život, poželio bi da se vrati, da još koje dobro učini. Ah, šta onda da bude sjećanje ljudi koji nisu takvi? koji će to strah biti, da će dijete osjediti, ljudi da će biti takvi kakvi jesu, misle da su pijani, a neće biti pijani. Strahota, žestina. Tog dana niko neće kažnjavati kao Allah Đelešanuhu, koji je Rahim, koji je Rahman. Kaže, tog dana niko neće kažnjavati kao tvoj gospodar. Pa da li čovjek se priprema? Da li čovjek vjeruje onako kako treba da vjeruje? da li negira, da li poriče, da li od onih koji glave okreću od Allahove te bareke vetala knjige. I šta sve Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju od onoga što on nije pripisao sebi, niti se opisao tim. Pa čak ni sami sebi ne bi to htjeli pripisati ono što pripisuje Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allahu dželle ime El Ehad, kako smo kazali, se spominje samo na jednom mjestu. I to je sura Ihlas, odnosno kul huvallahu ehad. Reci, on, Allah je jedan. I to su već pojasnili. Šta su kazali učenjaci o ova dva imena? El Wahid, El Ehad, kada se odnosi na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Prije svega imam Taberi rahimahullah je kazao za ajeti sure Bekare 163. Wa ilahukum ilahum wahid La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Vaš gospodar, istinski Bog je jedan, jedan Bog koji se obožava i koji je da bude obožavan. Nema pored njega drugog istinskog božanstva, a on je milostivi i samilosni. Kaže, o ljudi, znači značenje kuranskog ajeta, o ljudi, on je jedini koji zaslužuje da mu se pokornost čini obavezuje vas da samo njemu robujete da samo njega obožavate i njemu jedinom bade činite on je vaš jedini istinski gospodar zatim kaže zato ne obožavajte druge pored njega jer onaj kojeg vi obožavate pored njega je stvorenje poput vas i on je stvoren poput tebe. Zatim kaže nakon toga, on je taj koji nema suparnika i kojem ništa slično nije. Nema ortaka, nema nekoga koji je sličan Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog ovih veličanstvenih osobina kojima se uzvišeno pisao, ukazuje i dokazuje ljudima da je on takav, koji je takvim osobinama veličanstvenim, velikim opisan, jedini zaslužan da bude obožavan jedini zaslužan da mu pokornost činiš. Ne to samo da puko izgovaraš riječima Allah la ilaha illallah ima znači, nema drugog istinskog Boga koji je zaslužan da bude obožavan osima Ne Habibi, to puko izgovaranje nema koristi. Ne, ko, neće ti korist ako ti se ta akida ne ulije u srce. Ako ne bude u tvom srcu prouzrokovala ljubav i poniznost prema takvom gospodaru i stvoritelju. Ljubav da ga voliš, da ga cijeniš, da gledaš šta on to voli. Sa čim je zadovoljan, pa da to izvršavaš. Da gledaš i da vidiš šta je to što on prezire, šta je to što izaziva njegovu sržbu, da se toga kloniš. A ako ne znaš šta Allah dželevala voli, šta Allah dželevala prezire, poduči se, nauče, nisi rođen nego moraš učiti, moraš istraživati, moraš čitati i Kur'an i hadis poslanika da vidiš šta je to što Allah voli, sa čim je zadovoljan pa da činiš, a šta je to što izaziva Allahovu sržbu, da se pričuvaš i pripaziš da ne dođe trenutak, da si ti u trenucima kada radiš djelo koje izaziva Allahovu sržbu, pa da te uništi, da te uzme sebi i da takav u tom trenutku budeš proživljen. Kada drugi ljudi budu govorili na sudjem danu, dozvolite, dozvolite, napravite prostora da se prođe ljudi te gobova mukama, ne znaju gdje su, šta su. Šta će biti nakon svega toga? Nekima će se praviti put da odu u hlad uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nema straha za takvu skupinu. Neće tugovati i neće i panika zadesiti tog velikog strašnog dana. Svi ostali abibi, svi ostali će biti u strahu, u strahu i neizvjesnosti gdje će i kako će okončati kod uzvišenog gospodara te bareke ta'ala. Zatim Ibn Kesir rahimahullah za isti ovaj kuranski ajit sure Bekare kaže Allah uzvišeni ističe da je samo on istinski Bog da nema ortaka niti njemu nekoga ravnog odnosno da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski Bog pored kojeg ne postoji drugi Bog koji je vrijedan da se obožava, koji je zaslužan da bude obožavan. Razumijete, to su slične definicije. I ove definicije mi smo govorili kada smo govorili o Allahom žele vala imenu El Ilah El Ilah i Allah. Znači ovdje smo govorili detaljno i više, tako da nećemo puno večera spominjati definicije po pitanju Allahovite bareke Vatala, imena Vahid i Ahad. Plodovi spoznaje ovih velikih, velikih imena. Prije svega, draga braćo, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa imenom Vahid i Ehad. Ukazuje i ističe da je on jedini zaslužan da bude obožavan. Da mu robuješ, da mu i bade činiš, da gledaš sad čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, pa da požuriš to da učiniš, a da izbjegavaš sve ono što je on subhanahu wa ta'ala zabranio, da ne bi slučajno te smrt zadesila u tom trenutku. A mi znamo da će ljudi biti proživljeni na onome na čemu budu usmr, usmrčeni. Allah subhanahu wa ta'ala kako je jedan i jedini u svom zatu, u svom veličanstvenom biću, ovo je pravilo koje treba znati, kako je jedan u svom zatu, veličanstvenom biću, tako je on jedan jedini u svim svojim savršenim osobinama kojima se opisao. Tako učenjaci kažu kada te neko upita zašto potvrđuješ Allahove osobine? Zašto ukazuješ? Kada kažeš da Allah ima ruku, to ukazuje na što? Da je ruka poput stvorenja. Oni tako shvataju. Znači onda bježe od potvrde ti savršenih osobina jer misle da to vodi poistovjećivanju, odnosno tešbihu, sličnosti i osobina sa osobinama stvorenja. Ali mu ti kažeš, dobro, a kakav je Allah? Kakav je Allah? Vjeruješ da je Allah? Allah? Gospodar, kakav je Allah? Šta će ti reći? Pa ne zna. Kakva Allahova ruka? Kažemo, ne znamo. Govor o Allahovom zatu, njegovom veličanstvenom biću je poput govora o njegovim savršenim osobinama. Razumijete? Kako ne znaš kakav je Allah, ne znaš i kakve su osobine. Tako da te obavezuje potvrda svih osobina kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao bez ulaska u kakvoću. Bez ulaska u kakvoću. S tim da bez ulaska u kakvoću nije negacija Allahove kakvoće. Kakvoća postoji, ali je niko ne zna osim Allah dželle Lej se ke mislihi šej, sam samijul basir, Allah Đelešanu kaže suri Šura u 11. majetu, niko nije kao on, a on sve čuje i sve vidi. Negacija i potvrda, Negir Allah Đelevala da neko postoji, poput njega u njegovom biću, u njegovom savršenom zatu, u njegovim savršenim osobinama, ali u isto vrijeme potvrđuje da je on taj koji sve čuje i sve zna basir, semir, da čuje, da vidi. Znači Allah ala potvrđuje osobine, potvrđuje osobinu i sluha i vida, ali negira da je nešto poput toga, da neko postoji taj sluh i vid poput uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom ajtu, hel ta'alemu lehu samija, da li ti znaš da ima iko sličan Allahu Đelešanu? Znači, to je negacija, upit koji je negacija. Allah zna da niko ne zna da ima neko sličan Allahu Đelešanuhu. Ima ljudi koji kažu ovo je moj Bog. Božanstva koja obožavaju pored Allaha subhanahu wa ta'ala, mušici, mnogobošci. Međutim, što on obožava? Kada vidi što on obožava, niti korist može kakvu dati, niti može otkloniti daću. Kip, nešto što je mrtvo, neživo, niti se pomiče. I ono što se pomiče, i ono što se pomiče, jer ima ljudi koji obožavaju žive i oni koji obožavaju mrtve. Međutim, ti živi mogu učiniti? dođemo dijete, jednu šagu opalo ne može djetetu. Posebno, znači, šehovi određenih skupina koji se pripisuju islamu, tvrde određene stvari, osobine božanstva i drugi u njima vide božanstvo. Međutim, kada dijete dođe opali čvoku takvom starcu, taj starac nije u stanju da se odbrani od toga. To su ukazuje koliko znači je neispravno i ništa u njihovo uvjerenje ubjeđenje, a da jedini koji zaslužuje haj, živi koji život svakome, svakome daje. I jedini, pored kojeg nema drugog istinskog Boga, ništa nije slično njemu, niti može biti slično njemu. I da li ti znaš da neko postoji, ne znaš da neko postoji sa ovakvim savršenim osobinama kao Allah te bareke wa ta'ala. je yakun lehu ehad. I nema niko da mu je ravan, da mu je sličan. Allahu te bareke, te bareke vetala. Sve su negacije, znači da nešto postoji slično Allahu Đelešanu. Zato učenjaci Ehli Suneta zabranjuju temsil, tešbih, tekjif. Tri stvari. To je znači da se poistovjećuju temsil u potpunosti osobine stvorenja sa osobinama Allaha ili osobina Allaha sa osobinama stvorenja ili tešbih dijelimično poistovjećivanje kaže da je nešto slično Allahovim osobinama ili Allahove osobine su slične osobinama stvorenja i tekif zabranjuju a to je ulazak u kakvoću tih tih osobina Allaha subhanahu wa ta'ala kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao, a čvrsto vjerujemo, čvrsto vjerujemo da svim osobinama kojima se on te bareke ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi, Kur'anu i sunetu poslanika su istina. Istina. I da se ne smiju poreći niti progrešno protumačiti osim onako kako je došlo u arapskom, u arapskom jeziku. Zatim Mala Đelešanuhu je pojasnio jasno ukazao u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi vseleme na obaveznost njegovog obožavanja. E ne samo obožavati Allaha Đelešanuhu, nego znati kako ga obožavati, a prije svega da si iskren sa iskrenošću da Allahu Đelešanu robuješ jednom jedinom gospodaru koji je zasužen. Allah Đelešanu kaže u suri Zumer u drugom ajetu اللَّهَ muhlisan لَهُ din i Allaha obožavaj iskreno mu ispovjedajući vjeru. Iskreno. Ne ha vidjeti, neko vidjeti, neko čujete, neko pohvali. Ili ne da obožavaš Allah neke druge. Allah Đelešanu traži od tebe da Allaha obožavaš jednog jedinog Iskreno mu ispovjedajući vjeru. Nema dva boga, tri boga, pet bogova, deset božanstava, stotinu. Kipova je bilo za vrijeme poslanika sallallahu alihi wasallam, ali kada je snaga došla u ruke poslanika alihi sallatu wasallam, nakon mekanskog perioda i medinskog perioda poslanik sallallahu alihi wasallam dolazi i sve ruši i govori došla je istina, laž je nestala. Nema više laži, istina je jedna istina jedna. Poslanik sa na samrtina ređe ashabima poslanika sallahu alijih da odlaze i poruše sve što je iznad kabura. Sve što je uzdignuto iznad kabura, da poranjaju kaburove. Zbog čega? Bojeći se na ne dođu ljudi koji će obožavati one koji su u kaburovima. Razumijete? Nema obožavanja, nema svetaca, nema slični. Allahu dželevala, jedini koji je zaslužan, jedini koji treba bude obožavan i na način sa kojim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, koji je on objavio i pojasnio poslaniku, to je jedini prihvatljivi način i jedini način koji te vodi do dženeta i dženetskih prostranstava, odnosno do raja, a da te sačuva užarene patnje i ognja u džehenemu i onoga što nazivao pakao, je jedini put Muhammeda sallallahu alihi vseleme da se shvati onako kako ga je on shvatio i da ideš njegovim stopama stopu po stopu. Nikakav drugi put. Nikakav drugi put. I vidjet ćemo u što je pozivao poslanik i u što su pozivao drugi vjerovjesnici. Zatim Allah Đelešanu ukazuje, draga braćo, da su nevjernici svi drugi koji budu obožavali nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala svi oni koji budu pripisivali Allahu subhanahu wa ta'ala slični ili slična božanstva da imaju moći poput njega te bareke ve ta'ala ili da smatraju da je nešto drugo božanstvo koje se može obožavati pored Allaha dželevala. Znači sve takve Allah dželešanu naziva nevjernicima. Sve takve naziva da nisu oni na pravom putu, da nisu oni ti koji će ući u džennet, a kumru na tome ako se ne pokaju, ako se ne vrate Allahu Đelešanu. Iako znači, ljudi Allahu Đelešanu prepisuju svašta, opisuju ga svim i svačim što njemu ne dolikuje, koji je čisti i uzvišen takvi tvrdnji. Allah subhanahu wa ta'ala svima njima ostavlja mogućnost da se pokaju, da se vrate, da im oprosti, da im se smiluje, ali pod uslovima da se iskreno vrate, da prihvate vjeru onakva kakva jeste, da slijede poslanika sallallahu alihi wasallam Muhammeda alihi salatu wasalam, ne nekog drugog poslanika i to jedino, znači može biti jedini put koji će te uvesti u dženet. I nije to jedini put da kažeš ja vjerujem u Allaha Đelešanu i poslanika Soselem. To je samo tvrdnja tvoja koju si iskazao jezikom, a danas postoje mnogi ljudi koji tvrde nešto i izgovaraju volim te, volim te, volim te, a na kraju krajeva ovdje uradi mnogo drugih stvari koje uopšte nisu znači, stvari koje ukazuju da on zaista tebe voli, da te cijeni, da te poštuje. Mnogi tvrde da su pošteni, da su dobri, samo dajte glas za mene, mi ćemo dati, mi ćemo vrati, jel, prosperitet države i svega toga. Kada dođu na vlast, sve vjeri. A tvrde, tvrde i pričaju, tako isto i ova tvrdnja. Kada izgovori šahadet i potvrdu da je Allah jedan jedini da bude obožavan i Muhammed Ali svatu na njegov poslanik, a Bibi moraš imati potvrdu dijela, potvrdu srca i potvrdu tvojih organa, da ti zaista svjedočiš ono što ti, a, znači da svjedočiš istinu, a istina je Allah i da svjedočiš ono što je on naredio, tako što ćeš to izvršavati, što će te drugi vidjeti, da ti to izvršavaš. Imamo i koji se, znači, zajednički obavljaju, a imamo i badete koji su pohvalni i lijepi da te niko ne vidi. Zadnja trećina noći ustani klanjaj koliko god hoćeš. Ali imaš i barete koji svjedoče, kaže Allah, je poslanik sa srna kada vidite čovjeka da dolazi u džaniju, da klanja svjedoče da je musliman. Kako će doći za nekoga ko ne dolazi u džamiju, klanja noći nama ne znaš i kakav je on. Razumijete? Ali svjedoči za onoga koji vidiš da dolazi u džamiju. Da dolazi u džamiju, da je on musliman, jer si vidio, ti vidiš, a opet je Allah, znači taj koji daje konačni sud svima nama, on zna zbog čega smo došli u džamiju. Neko je došao radi Allaha Đeleša da mu se približi, da mu se umila, neko je došao kako bi drugi kazali kako je mašao redovan. Kako je red, ili da zabilježi ko nije došao. Samo gleda ko nije došao, znači. Isto tako nije došao jedan, dva, tri puta. Nije tvoj hem da ti zapisuješ, nije to tvoja obaveza. Imaju dva katiba koja zapisuju s desne i lijeve strane ko dolazi, ko ne dolazi i to će biti predočeno gospodaru svjetova. Neko ima opravdanje, neko nema opravdanja. Tvoje nije dolaziš u to. To je gospodarevo, ali je tvoje da Allaha obožavaš. la Ti je Allaha takav kakav jesi obožavaj. Muhli lehu din, ispovjedajući mu iskreno pravu vjeru. Ništa drugo. Ti nisi bolan poslan da nekoga uhodiš, da pišeš, da zapisuješ, gledaš, analiziraš, ovako, onako. Tvoje da se pozabaviš svojim stanjem, svojim mogućnostima, šta možeš učiniti, a šta ne radiš. Jer kad dan prođe, više nemaš šta da dumaš o onom danu koji je prošao, nego gledaj danu koji nastoji, šta ću njemu učiniti. Isplaniraj znači sebi to. Zatim Allah Đelešan kaže Kul gajra Allahi ta'muruni a'budu ejuhel džahilun. Reci, zar mi naređujete da obožavam nekog drugog pored Allaha dželle ala o džahili. O neznalice. Danas mnogo ljudi vam naređuje i ukazuje i poziva na razne znači stvari sa kojima gospoda nije zadovoljan a koje mogu biti od stvari koje ukazuju na ibade drugima mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I tako je bilo za vrijeme poslanika sallallahu alihi vseleme. Ali ti moraš biti čvrst na putu Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah Đelešanuhu, znači govoreći o svim tim stanjima, da svaki onaj koji bude obožavao nekog drugog pored Allaha i mu pripiše sudruga ali smatra nekoga se može obožavati mimo Allaha Đelevala, da je taj u tom trenutku ponišio sva svoja djela i da je postao od onih koji su mušici. I to kome prijeti Allah Đelešanu? Prijeti i poslaniku sallallahu alihi Poslaniku za kojeg je znao da je izvršio, odnosno će izvršiti emanet, dati obavezu i da mu je on najdržio svi stvorenja. Ali da bude lekcija svima onima koji dođu nakon, nakon njega. Kaže Allah Đelešanuhu, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Kaže Allah Đelešanu, tebi je objavljeno, kao što je objavljeno i onima prije tebe, svim poslanicima, slučajno, ako budeš učinio širk, pripisao Allahu Đelešanu sudruga u svojim ibadetima, sva tvoja djela će biti uništena. I bit ćeš na sudjem danu minal hasirin. Od onih koji su svaku nadu izgubili. Od hasirin, znači nema nade, nema nešto što će ukazati da će doći do dženeta. Bit će u džehennemu vječno. Allah Đelešanu ukazuje da je poslaniku to naređeno i svim vjerovjesnicima prije njega da samo Allah jednog obožavaju i slučajno da ne bi se desilo da neko pripiše širk. A svi poslanici, znači ovdje je jako bitno, svi poslanici su bili sačuvani, sačuvani širka, božba. Ali oni koji dođu nakon poslanika, koji povjeruju poslanika, trebaju da se pripaze. Nije znači vjera samo izgovorio si, počeo si, nego treba strahovati i treba znati da ne bi slučajno radio nešto što će ti uništiti i srušiti taj tvoj temelj vjerovanja. To što si izgovorio da je on jedan jedini i kojeg obožavaš, može se desiti pojedincu da učini djelo koje sruši to njegovo vjerovanje. Uništi i poništi to što je činio. Zato čovjek treba da zna koja su djela koja su tako opasna. Ako bi ih slučajno učinio, ako bi slučajno učinio, a da te izvedu iz ne, poslije se pravdaš i tražiš, nisam znao, ali ima šta, šta, da radi. Ljudi se za stvari koje su na hađu dešavaju svake godine iste i sluša stotinu puta i ode na hađ i uradi istu stvar kaj nisam znao. I to nije, ne utječe njegov na ovaj, ispravnost hađa. Znači, za abdest, koliko imamo šubi, koliko imamo pitanja abdest, ovo abdest, ono što Ah, ovo su treće stvari daleko više. Ovo je prva stvar koja ti je naređena. En vahidu en Allah, da Allaha jednog jedinog obožavaju, da mu ravnog ne smatraju. To je prva obaveza svakom pojedincu. Zato to treba naučiti. Šta je tvoja temeljna vjera? Šta je, šta je suština vjere i šta je to što se kosi sa vjerom? Šta je to što poništava tvoje vjerovanje ako se desi u tvojim postupcima? Preći i od namaza, i od zekata, i od posta, svega drugog. I vidjet ćemo iz hadisa Muaza radi Allahu, čemu ga je podučio poslanik sallallahu alijih veseleme, odnosno čemu je podučio umet, se daje s one koji pozivaju, čemu trebaju pozivati prvo. I šta je prva stvar, čemu se treba čovjek izgraditi? Da li je to, znači, uzmi pušku, pa odi tamo, da li je to, znači, odmah na noći i namaz, da li je to gdje treba posti onaj post Davuda, ali i salatu wasalam, da li je, da li je, da li je, ili nešto daleko preče svega toga Što ti ništa toga neće biti ispravno ako nisi izgradio ovaj čvrsti temelj. Zatim Allah Đelešanu kaže لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah Đelešanu u suri Marijem u 18. majetu ukazuje nevjernici su oni koji kažu da je Bog Isa, sin Merjemin. To su nevjernici. Koliko danas ima? I koliko danas ima muslimana koji dođe čestita osobi koja ovo tvrdi sretan ti. Da ti Bog da lijepo zdravlje i da dočekaš još jednu godinu koju ćeš širk činiti i čemu ćeš pripisivati Allahu subhanahu wa ta'ala od čega je on čist. Koliko danas takvi postoji? Koji čestitaju na ovome što Allah Đelešanu jasno kaže da je kufr nevjerstvo. Da nisu vjernici, iako su oni kažu mi su vjernici. Ti tvrdi šta hoćeš, a Allah tvrdi on donosi konačni sud. I Allahov sud je ispravan, a naš sud je ovakav i nakav, može biti ovako, može biti onako. Ali ono što Allah kaže, to je istina. I nema druge istine pored Allahove istine. Šta može doći nakon istine osim dalalet, kao kaže Allah Đelešanu. Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Merijem u 73. ajetu لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث Zaista su nevjernici oni koji kažu da je Allah jedan od trojci. Salisun salat. Svi koji kažu da je Allah jedan od trojce su nevjernici, kaže Allah Đelešanu. I onda muslima ne znam svoju vjeru. Hoće da se malo dodvori, pa mu je teško, on zna svoju vjeru i zna da je to neispravno. Ali kaže, nemam drugog izbora osim kolega, radni kolega, ovaj kolegica i tako moram prinuđen sam, živim u takvim okolnostima, mjestu, prostoru, ja to ne smatram, ja to ne stojim, ali moram. Nisi primoran, Habibi, ako shvatiš koliko je to teško Allahu subhanahu wa ta'ala kada mu pripišu to. Od čega je on subhanahu wa ta'ala. A suru kulhu Allah svi učimo. I volimo je učiti. Neka što je kratka pa brže da klanjamo, ali svi učimo subhanahu. A da li razmišljamo u posebnom mjesecu, decembru, o značenju sure sure znači kul huvallahu ahad. Allahu same. Lem jelid, volem juled, valem jekun lehu kufuvan ahad. Reci on, Allah je jedan u svemu kako smo rekli, zatu, biću, savršenim svojstvima. Utočište svakom, o ovom imenu ćemo govoriti ako boda. Nije rodio, rođen nije. Nije rodio, rođen nije. Nikomu rava nije nema ženu, nema drugu, nema dijete. Sve to Allah subhanahu wa ta'ala negira su to svojstva za gospodara manjkavost. A oni koji ga opisuju smatraju da čini nešto što je dobro, a u stvari obožavaju drugog Boga, drugog gospodara i nikad nije isti gospodar kojeg oni obožavaju, kojeg mi obožavamo muslimani. Nikada. Mi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala koji je opisan savršenim svojstvima, lijepim imenima, Ništa nije kao on. Ništa mu nije slično. I pogledajte razliku vjerovanja. I onda dozvoliš sebi takve stvari da zaboraviš ili se praviš da ne znaš propise šarijata. Da bi se dodvorio nekom. Nema Habibi. Niko se nama ne dodvorava, nemoj se niti. Gledaj šta je Allah rekao, gledaj šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve uspjećeš. A ako budeš gledati šta će ljudi kazati, kako će se ponašati, nikad nećeš biti od onih koji su muflihun, od onih koji će uspjeti i na dunjalku i na ahiretu. Uvijek ćeš biti ponizan, uvijek ćeš biti ponižan, uvijek ćeš gledati, znači, odnosno svi će ti iskoristiti. Ali gledaj da budeš iskorišten od strane Allaha Đelešanuhu, da budeš u njegovoj vjeri, u onoj vjeri sa kojom on te barek i letala zadovoljan. Allah Đelešanu kaže u suri Araf 191. drugi ajet E yušrikune ma la yakhluqu šaj'an wa hum juhlakun Zar oni mogu smatrati nekoga ravnim Allahu Đelešanu, to Allah Đelešanu kaže, mala jahluku a koji ne mogu ništa stvoriti, a sami su stvoreni. smo o Isau, ali i salatu vasalam. Isus, subhano, došao na svijet. Allah ga stvorio. Od Marijeme došao na svijet, bio bijeba, drugi se brinuli o njemu. Razumijete? Drugi ga hranili. Rastao, rastao, rastao i kažu Bog ne uzubila. Koji je išao pijacom i kupovao i jeo kao i ostali ljudi. A onaj koji kad Allah kaže zašto je razmislio Isao koji je išao kaže pijacom koji ostali ljudi. Šta znači? Uzmo je hranu, konzumirao, nosi u sebe, ima potrebu da izbaci to isto. Pa za to priliči gospodaru te bare Ili gdje je bio stvoritelj u tim trenucima? Ako bi to pobjegli kazali da je sina uzubila i slične stvari. To je da ne možeš pojmiti, da ne možeš sva takvo uvjerenje. A zašto mi ovo govorimo? Samo da bi ukazali koliko je to krupno i opasno da čovjek sebi ne dozvoli da čestita nešto što ukazuje na podršku i potvrđivanje riječima onoga na čemu je suprotna strana. Zatim sljedeći post poznaje ovog velikog Allahu te barek imena, odnosno dva imena, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike i spuštao knjige, spuštao knjige i slao poslanike zbog pojašnjenja i ukazivanja na ovu veliku stvar, da je on el wahid el ehad, jedini koji se obožava, jedan jedini gospodar kojem i bade činiš, jedan jedini gospodar kojem se pokoravaš i njegove naredbe izvršavaš. I da la ilaha illallah nije puko izgovaranje. Jer ova rečenica, draga braće, učinila skupine koje su sretne i skupine koje su nesretne. Skupine koje će uživati u vječnoj kući boravišta džennetu i skupine koje će biti vječno u džehennemu. Rečenica koja ima potvrdu i negaciju. Najveličanstvenija rečenica koja je, sa kojom je došao poslanik Ali Islatu i prijašnji poslanici. To je nešto veliko što svjedočiš. A u isto vrijeme je nešto što negiraš veliko. Moraš biti svjestan šta izgovaraš i šta tvrdiš. Allah Đelešanu kaže u suri Mu'minun u 23. ajetu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره I ovo je stvar koja treba nam biti, znači, jako bitna da se shvati da se razumije. Kad mi smo Nuh alihi salatu wasalam poslali svome narodu da kaže nemojte obožavati ništa drugo pored Allaha te bareke wa ta'ala. Efera tettekun. Zar se nećete Allaha dželevala bojati? Zar vas nije strah ako budete u širku, nevjerstvu i kufru? Zbog čega navodimo Nuha alihi salatu wasalam? Nuha alihi salatu wasalam je prvi poslanik koji je poslan od strane Allaha Đelešanu narodu u kojem se je pojavio širk i mnogoboštvo koji su obožavali pored Allaha druge bogove smatrajući da nije jedan nego da ima više nije jedan nego ima više Zašto Nuha navodimo? Zato što je to bio početak. A ova misija koju je imao Nuha alaih salatu wasalam, nakon njega su je imali svi ostali poslanici. Svi ostali poslanici koji su bili slati narodima ukazivali su na istu stvar. Da se niko drugi ne obožava, da se nikom drugom badet ne čini osim Allahu jedinom koji je jedini istinski gospodar, jedan jedini, vahid, ehad, el ilah, Allah, jedini zaslužan da mu se robuje, da mu se badet čini nikom, nikom drugom. Zato kaže Allah Đelešanu suri Anbiya u 25. ajetu وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Kaže Allah Đelešanu i nismo prije tebe ni jednog poslanika poslali. Nismo prije tebe, o Muhammede, nijednog poslanika poslali, a da mu nismo naredili da ukaže svom narodu da nema drugog istinskog Boga koji je zaslužan bude obožavan osim mene, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato samo mene obožavajte. I to je bila misija poslanika Ali salatu wasalam, gdje se pojavio na mjestu i području gdje su ljudi obožavali mnoštvo bogova, mnoštvo božanstava, pored Allaha te bareke Tebareke ve ta'ala. I ovo je znači stvar na koju ukazao poslanik sallallahu alihi selleme kada je poslao Muaza ibn Džebela radi Allahu gdje? U Jemen. Da bude daje, da bude taj koji će pozivati. Pogledajte sad, znači on odlazi narodu koji su ehlu kitabije, kršćani. Odlazi njima, poslanik ga podučava kako će on pozvati kršćane odnosno podučava umet sve one koji će doći nakon toga. Šta je to prva stvar? u šta pozivaš. Sreo si čovjeka koji nije vjernik. Nije musliman. Kako ćeš ga pozvati? Šta ćeš mu pojasniti? Da li će gotovi musliman klanjati pet dnevni namaza svaki dan, alhamdulillah? Allaha veličamo, slavimo. Jer to, jer ćeš mu kazati na glavne stvari koje ga čine, znači prva stvar s kojom ulazi u vjer Kaže poslanica sa ti ćeš doći narodu koji je od kitabija, hadis bilježi Buharija, i neka bude prva stvar u koju ćeš i poznati koja? Eju vahidullahe da Allaha jednog jedinog obožavaju. Odnosno, ovo juvahidullahe da znači da samo smatraju da on jedan jedini, jedan jedini, nema više bogova, jedan jedini, ne sun salasa, ne jedan od trojci, nego jedan jedini koji je zaslužen da bude obožavan. Pa kaže u nastavku, Fejda arefu zalik, a kada on to shvate, kada on to spoznaju, oni imaju šubhi, oni imaju znači mnoštvo drugih govora iz knjiga koje su čitali, koji su drugi podučili, a kada on to shvate da je to zaista istina, onda nakon toga, kaže poslanik sallallahu alijih veseleme, obavijesti ih da je Allah Đelešanu propisao pet dini namaza. A pogledajte, ovo je daruđ, postepenost u pojašnjenju, prezentiranju vjere. Što znači kada čovjeka prihvatiš, da mu pojasniješ din, ukažeš mu da je Allah jedini zaslužan, opišeš mu gospodara veličanstvenog, kako se opisao u svojoj knjizi plementu i sunetu poslanika sallahu alaihi sallam, pa ti vidiš da je to urodilo plodom, da je on to prihvatio, da on zaista e, živi za to da sazna i spozna, da je spoznao tu veliku spoznaju. Neš ga ostaviti u tome, pa kažeš neka inšala mora, sabah ne krene. Ne, onda ga obavijesti, kaže poslanik, pet dnevni namaza, ne možeš jedan namaz, a pet na četiri propuštaš. Kakav si ti vjernik? Nakon, znači moraš, ideš prvu stvar, prelaziš prvu stvar, prihvatio si, ideš drugu, odmah pet ne namaza. Nema jedan namaz, dva namaza, tri pa dva da propustiš, aj. Kontaš. Pet nema, pa kad to shvati, onda pojasni zekat da ima, kako je došlo u hadisu, glavno post i ostale stvari koje je poslanik Allahu alihi wasallam podučio. Ali neš kazati ni o zekatu, da ako si bogat, e moraš nam pomoći, da, daj nam, Allah te duži tim a on nema i Znači, ma i Allah, On uopšte e, Allah ne veliča, ne smatra ga jednim jedinim, ne obožava ga i badet mu je činiti kada je zekat Allah ti ga naredio. Poduči ga bi preći, to ti je dava. Da ga podučiš mi, da je on jedin jedini gospodar koji je zaslužan da bude obožavan, da mu robuješ na način koji je objavio i pojasnio Kur'anu i Sunetu, a ne po tvom nahođenju, bitno je ovdje. Bitno je što je u srcu. Pa puno stvari ima srce. Puno znači, ljudi ima srce. Šta je? I faraon je imao srce. Je mu bilo ispravno? Nije on bilo ispravno. Karun i ostali su imali srca. Je to bilo ispravno? Nije bilo ispravno. Ebu Talib je imao srce. Još kakvo srce. Da je pomagao poslanika sallahu alijih vasallam u svim stvarima. I metkom. Šta mu je koristilo? Nije mu koristilo Habibi. Osim da mu je umanjen azab, će biti vječno u džahennemu. Nikad iz njega neće izaći nikad iz njega neće izaći. Ali mu je umanjen nazad. Zatim poslanik sallahu alihi vseleme kaže isto u hadisku koji bilježi Buharija Ja Muaz, opet Muazu se obraća. Pa kaže tebi hakullahi ibad. O Muaze, da li znaš šta je pravo Allaha kod stvorenja, kod ljudi, kod njegovih robova? Muaz kaže Allah njegov poslanik zaju. Neće onda izlijeći da priča ono što ne zna. Naravno što znaš, kako je pitan odmah. Šest mišljenja navodi, ne kaže nijedno koje je spomenuto u knjigama. Zatim kaže, poslanik sallahu alihi wasalam, e ja'buduhu vela jušriku bihi šeja, pravo Allaha dželevala kod njegovih stvorenja, da ga obožavaju, da mu druge ravnim ne smatraju, da ga obožavaju, da mu druge ravnim ne smatraju. Nema dva boga, nema tri boga, nema četiri božanstva, pet. Ovaj za kiš, ovaj za, za rastinje, ovaj za ovo, onaj za ono. Nema, nego jedan jedin istinski bog koji ima rububijet, koji ima uluhijet, koji ima lijepa, savršena imena kojima ga dozivamo, kojima ga molimo i koji mišljemo ono što nam treba o našim potrebama. On je zaslužan njegovo pravo kod njegovih robova stvorenja da ga obožavaju, da mu druge ravni ne smatraju. I nije ostalo na tome. E ima hakuhum alihi. A znate li kako je pravo, ili znaš li kako je pravo njihovo, kod, njegovog, kod njihovog gospodara? I oni imaju pravo kod gospodara ako budu ovo izvršavali. Allah žele ti nije nešto naredio, nego i svoje neizmjerne milosti stvorio je džennet. Džennet koju će nastaniti bogobojaznim. Oni koji ga budu obožavali drugim u ravnim, ne, nisu smatrali. Pa kaže kakvo je pravo njihovo kod gospodara te bareke wa ta'ala. Pa kaže poslanik sallallahu alihi wasallam en la Pravo njihovo kod gospodara je da i ne kazni, Allahu ekber. A što znači da ih ne kazni? Da ih nagradi džennetom. Ako budeš izvršio ovu veliku obavezu, a to je da samo njega obožavaš, samo njega poštuješ, samo njemu i bade činiš, samo se njemu pokoraš i nikom i nikom drugom pored njega te bareke anam. Zato rob, dragi brate i cijena sestru, ne može ući u din. Ne može postati vjernik prije nego što posvjedoči Allahu vahdanijet. Allahu vahdanijet. I to je znači glavna stvar da posvjedočiš da nema drugog istinskog Boga koje se može obožavati, koje je zaslužno da bude obožavano pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tek nakon toga potvrđuješ Muhammed ali salatu wasalam, njegovog poslanika, slijediš ono što je sa čim je došao i čvrsto vjeruješ u sve ono o čemu te je obavijestio poslanik sallallahu alaihi sallam. Nećeš uzeti ono što se sviđa, kažeš ovo potvrđujem, ovo negiram, ko zna ko je bio tamo, sad čim je došao. To su sve tvrdnje koje te ne čini vjernikom, nego nevjernikom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah ti naređuje da vjeruješ u knjigu potpunosti, da vjeruješ u poslanika u potpunosti. Sve što je došlo, sve što je vjerodostojno prešeno, da čvrsto vjeruješ da su to riječi poslanika i da čvrsto vjeruješ da to nije hir njegov, izgovaranja, nego je to vahij, objava koju je Allah subhanahu wa ta'ala spustio iznad sedam nebesa. I druga stvar, da bilo koje dobro djelo koje ljudi rade i koje, mogu raditi, ne činite vjernikom ako nemaš vahdanijet kod sebe. Ako nemaš vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Danas puno ljudi koji su mušici, koji su mnogobošci, koji Allahu dželevala pripisuju djecu, koji Allahu dželevala pripisuju da je Isa sin, da je Uzer sin Boži neuzubila, da su meleci njegove kćeri kako su mnogobošci meke govorili, pojašavali znači poslaniku da je Allah dželevala imao djecu, kćeri, da su meleci znači njegove kćeri. Sve je to znači nešto što te čini nevjernikom ako takvu tvrdnju imaš. Međutim, ti isti pojedinci mogu imati dobra djela mogu nahraniti siroće, mogu dati znači da jedeš, mogu te obući, mogu izgraditi česmo hajrli, mogu napraviti put, sve su znači vidovi dobročinstva, dobrih djela. Da li njima to koristi ako nema imana kod sebe? Ne koristi kod Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Onaj koji bude uradio dobro, bio muškarac ili žena, a on vjernik, a on vjernik, ko uradi dobro, bio muškarac i žena, a da bude vjernik, takvi će ući u džennet, kaže Allah Đelešanu, i prema njima se nikakav vid nepravde neće učiniti. Što znači, Habibi, voliš rad dobro djelo, ali ako nisi vjernik, nisi mu'min, a vjera ili iman u Allaha Đelešanu obuhvata potvrdu tvog srca, da u srcu zaista vjeruješ u Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, jezikom očituješ i dijelima svojim potvrđuješ sve ono što te obavezao tvoj gospodar i poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Zatim u suri Al-Isra u 19. majetu Allah što kaže وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Allah Žešanka, a onaj koji bude želio ahiret, koji žuri za ahiretom i nastoji da čini dobra djela, takmiči se, znači takmiči se, vahuve mu'min, a u isto vrijeme je vjernik, pogledaj, onaj koji želi ahiret i takmiči se i nastoji da radi dobra djela, vahuve mu'min, a on je vjernik, takve će Allah Đelešanu za njihov trud nagraditi. Vidjet će sve ono što su činili i sve ono što su činili radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači onaj koji radi dobra djela, a nije vjernik, takav neće imati dženeta i takav neće biti od Allaha subhanahu wa ta'ala nagrađen za ono što je činio na dunjavu. Biće kažnjen i nije imao znači osnovu vjere kod sebe u da vahdanijet, da on jedan jedini gospodar koji se obožava i koji je zaslužan da bude obožavan. A sve mimo njega je laž, laž i neistina. Zatim treći plus poznaje ovog ova dva velika imena je, draga braćo, da svi naši badete, sve što mi činimo, sve što radimo, radi Allaha subhanahu wa ta'ala koji je vahid, el-ehad, jedan jedini gospodar, on jedini to treba biti zašto da prema njemu usmjeravaš. Ne smiješ nijedan vid svog ibadeta usmjeriti prema nekom drugom. Prema nekome, nečemu. Svoj tevekul, oslanac Allaha mora biti samo na Allaha. Nada da mora biti samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dova da mora biti upućena samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema živih, nema mrtvi. Svi su mrtvi pored Allaha, on je jedini haj. Koji juhjive i umit, koji oživljava život daje i koji usmrćuje. Jedini zaslužan da bude robovan da se njemu i bade čini. Što znači, nema onih koji se pozivaju da možeš dobiti preko njega pa da se Allah dželevala odazove. Nema onih tamo nekih koji leže u kaburojima, ni sami sebi nisu u stanju pomoći da kažeš o ti pomozi mi, nemam djece, daj mi dijete. Jedan jedini koji se obožava, od koga se moli, na koga se oslanjaš u svim svojim situacijama, koji ti može otkloniti nedaču, koji ti može pribaviti, korist je Allah vala, sve mimo njega, sve mimo njega ako učiniš i svoj vid i badeta prema nekom drugom, učinio si vid širka, vid širka, pripisao si mu druga, pripisao si mu nekoga ko može da učini ono što ne može, odnosno onaj koji je zaslužan i jedini, Allah dželevala jedini u stanju da ti to učini, da ti to udovodi je on subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah dželevala kaže u suri Al-An'am u 162. 163. ajetu Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. I e, ovo je pravilo. Reci, Allah dželevala kaže, zaista moj namaz moj namaz, vanusuki i svi moji vidovi badeta, svi moji obredi, sve što činim, sve čime me gospodar zadužio, pogledajte, sve to čime me gospodar zadužio, moja smrt i moj život pripadaju lillah, pripadaju Allahu, gospodaru svjetova. Znači sve to radiš radi Allaha, sve što izvršaš radi Allaha i od njega, znači tražiš. Allah naredio dovu, koga da zovemo, koga da dozivamo, Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah naredio oslonac, Otevekel, ali lhaji lezi la je I osloni se na živo koji ne umire, koji vječnim životom živi. Allah ti naredio, naredio se nadaš, imaš nadu. Allah ti naredio da kolješ kurban, da ga kolješ radi Allaha, u ime Allaha. Ne radi nekoga ili nečemu, nego radi Allaha Radi Allaha, radi traženja njegovog lica i u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema drugih imena, nema nijeta na ovoga, na onoga, u ime ovoga, u ime onoga. Sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači svi tvoji obredi, sav taj tvoj nusuk, hađi, svi obredi na hađu pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. La šerike le koji sudruga nema, kaže Allah Đelešanuhu, وَبِذَلِكَ umirtu wa ana awwalul muslimin i to mi je naređeno ja sam prvi od onih koji vjeruju ko ovo izgovara Kome Allah ovo objavljuje? Poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. A poslanik Muhammed je uzor svima nama. znači kako on živio, kako je radio, kako je činio, obaveza svih nas koji smo došli nakon njega da se povodimo, povodimo za njegovim, za njegovim znači, <clears throat> načinom života. Zatim Allah Đelešanuhu, kako vidimo, opisao se veličanstvenim svojstvima, usto je negirao da je rođen, da je rođen, da ima dijete, da ima drugu i slične znači osobine koje su manjkave, koje nisu ni u kom slučaju e, osobine kojima nas on subhanahu wa ta'ala opisuje i njegov poslanik sallallahu alihi veseleme u hadisu ukazuje da postoje oni koji mu pripisuju dijete i da je taj postupak koji pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala dijete postupak koji vrijeđa Allaha subhanahu wa ta'ala šetemeni abdi i moj me rob vrijeđa, kaže poslanik, odnosno kaže Allah Đelešanu u hadisu u kojem kaže poslanik, kaže Allah, moj rob me vrijeđa. Kako rob može vrijeđati Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako može psovati gospodara te bareke wa ta'ala? A kaže, on nema pravo na to. mi je kulehu zalik. Njemu ne pripada pravo da mi to kaže. Pa kaže, znači u nastavku toga pojašava tako što kaže da imam dijete, da imam dijete. Zbog ove rečenice, samo što se nebesa ne rasijepe, koliko je nebesima teško kada čuju da neko na Dunjaluku kaže da Allah žele ima dijete koji je čist od toga što oni pripisuju i čime ga opisuju, koji je veličanstven i uzvišen svega onoga što oni kažu. Allah Đelešanu kaže u suri Merijem u 90. i 92. ajetu wa السماوات al-ardu wa tahirru al džibalu Heda. Samo što se nebesa ne rascijepe i zemlja ne raspolovi i brda ne zdrobe. Zbog čega? Allah kaže u nastavku Enda'u lir rahmani veleda Zbog toga što Allahu pripisuju i tvrde da ima dijete. Pogledajte te težine za nebesa, te težine za zemlju koja nosi takve pojedince i brda koja su tako stabilna, velika i ogromna da sve što se nije raspalo, sve se samo, što, samo što se nije u prašinu pretvorilo zbog rečenice kada kažu da gospodar ima dijete. I na kraju ti dođeš i kažeš tako sretan ti. Budi živ i vesel u narednih stotinu godina i svake godine je to tvrdio. Subhanallah. Zato ne dolikuje muslimanu nedolike u Usmanu u bilo kojem pogledu, sa bilo kojeg aspekta, da priđe tako i da mu to čestita. Nego mu treba doći i pozvati ga u vjeru Allaha Đelevala i pojasniti mu njegovo neprijateljstvo sa uzvišenim Allahom Đelevala. Kaže poslanik sallahu alijih vseleme, nema nikoga da je više se može strpiti i da više trpi, da više sabura od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni mu pripisuju dijete a on je opet hrani i liječi. Allahu ekber. Buharija bilježi hadis. Zamislite znači koliko je to teško Allahu subhanahu wa ta'ala, ali on sabura, strpljiv je na tim njihovim riječima i opet se nada. Nakon ovih ajeta su došli ajeti Efela je tubu ila Allah. Zar oni ne žele da se Allahu vrate? Allah je ponovo poziva nakon svih tih tvrdnji. Teškoće nebesima, zemlji i brdima. To što oni izgovaraju, opet Allah poziva. Zar oni ne žele da se pokaju, da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. A onaj koji se pokaje vrati Allahu dželašanu, naći Allaha subhanahu wa ta'ala da prašta i da je, i da je milosti. Zatim, draga braćo, vidjet ćemo, znači od plodova, da ova rečenica La ilaha illallah se spominje u mnogim hadisama poslanika sallahu alihi wasallam, koje znači obuhvata cjelokupni život jednog vjernika. Jedan najbolji dova jeste la ilaha illallah. Niko nije došao sa boljom dovom, znači prije poslanika sallahu alihi wasallam, od vjerovjesnika, od ove dove. Tako da su svi vjerovjesnici dolazili sa tom dovom podučavali ume da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha koji je zaslužan da bude obožan mimo njega. Poslanik sallallahu alihi wasallam kaže i imanekum, vi obnavljajte vaš iman, vaše vjerovanje, pa su kazali o Allahu poslaniče, kefenu džedidu imanena, kako da mi obnovimo naš iman? Pa kaže fe eksiru, mnogo učite la ilaha illallah Iman Habibi znači može da se pohaba, može da nestane, može da, znači ne ostane u srcu čovjeka u njegovim postupcima, ali ovom rečenicom, ovim beričetom, znači koje Allah šans spušta preko ove rečenice, jeste Habib ti svoje vjerovanje u Allaha te kevetala osparuješ ostvaruješ čvrstu vezu sa gospodarom u Vatala, ali da znaš i značenje te dove, da znaš ona traži od tebe, da nije to samo puko izgovaranje sjeti, znači dnevno govori su stotinu puta, hiljadu puta, koliko ti ko kaže, kaže pa će ti biti haj Nego da budeš svjestan šta ta rečenica znači. Ta u biti rečenica znači, zamislite da čovjek kaže tu rečenicu La ilaha illallah i radi šta radi i umrije nakon toga, da li će ući takav u gdje je vjerovanje u poslanika sallallahu Gdje je vjerovanje u sudnji dan? Gdje je vjerovanje u sve ono što se dešava na sudnjem danu? Gdje je njegov namaz? Gdje su njegovi obaveze i stvari kojima ga Allah duži? Pogledači, da bi se shvatila ta rečenica, moraju se sakuti svi ostali tekstovi šarijata koji su došli na osnovu te rečenice. Znači, da li je ispravno vjerovanje čovjeka koji kaže nema drugog istinskog Boga osim Allaha, a ne svjedoči poslanstvo poslanika Muhameda Ne ispravno. Jer kaže poslanik, nema jednog kršćana ne židova koji čuje za mene, samo čuje za mene, a ne povjeruje u mene. A da neće biti osnovnika džehennema. Možeš vjerovati Allah jedan jedini. Ali ako ne vjeruješ poslanika sallahu alijih vseleme i ono sad će on došao, u sve obavijesti o kojima oni informacije sa kojima je došao kao i Kur'an, Habibi, ne možeš vjerovati jedan dio knjige, a drugi dio knjige drugi dio knjige negirati. Jedan od lijepih dova jest ovaj jutarnji večerni zikr koju mi učimo la ilaha illallah vahdehu la šarike leh mulku wa hamd wa huwa ala kuli kadir tu dovu kaže poslanik sallallahu alihi ko prouči ujutro Buharija bilježi hadis ima nagradu, znači, stotinu puta ako ujutro bude učio, ima nagradu kao da je oslobodio deset robova, stotinu dobrih dijela, stotinu loših mu se briše i bit će sačuvan šetana cijelog tog dana. I niko neće doći kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudjem danu sa većom nagradom, sa većom nagradom od, njega, osim onaj koji bude više od njega učio, učio u toku dana ovu davu. Tako da vidimo znači da je velika, velika nagrada za onoga koji izgovara la ilaha illallah. I vidimo treću stvar, da je poslanik sallallahu alihi wasallam ukazao da postoji sura u Kur'anu koja odgovara trećini Kur'ana, ma vrijednost trećine Kur'ana, a koja u sebi sadrži ime i jedno i drugo. Vahid i ehad. Jer smo rekli da je ehad sve obuhvatnije. Kada se ehad spomene, obuhvata i vahid. A u, u suri Kulhuala je došlo, došlo Kul ehad. Reci on, Allah je jedan, obuhvata jedno i drugo jedno i drugo ime koje odgovara trećini. Jedne prilike čovjek čuo, znači drugog, da uči puno, znači puno uči suru kulhuvala, pa je došao da se požali poslaniku sutredan, misleći da ona nema veliko značenje. Pa kada mu je prenio, znači da je čuo da on puno, puno uči suru kulhuvala, kaže poslanik sallahu alijih veselem, zaista sura El Ihlas odgovara trećini Kur'ana trećini Kur'ana. Zato ovu suru treba voliti, treba je učiti, kao što su učili drugi ashabi poslanika sallahu alihi veseleme, znajući da je to sura koja opisuje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala savršenim svojstvima, svojstvima znači njegovog veličanstvenog bića zata i svih drugih osobina njegovih dijela, njegovih dijela i radnji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala suputi napravi put, da oprosti nama i vama, da uputi naš narod na pravi put, da uputi naše zalute našim familijama, da oprosti nama, našim roditeljima, svim muslimanima, da nam istinu učini istinom pa da je slijedimo, da nam zabludu učini vidljivom, jasnom pa da se je klonimo, da oprosti nama vama i da nas uvede sve skupa od žene sa poslanikom sallallahu alejhi ve i svima onima koji su ga slijedili dobra djela činili subhanak Allahum hamdika šadu an la ilaha illa